بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترافد فتاها عن نفسه قالت امرأة الذي قال وقال نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقدت عن أيديهن وقلنا عاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الساخرين सूरत यूस इस्लाम पढ़ूं पिया हाणे ख़बर पइजी वई सॼे शहर में ॻाल्हि आहे जेका खून खथूरी कीन लिके चोड़े बारी पवनसि ॿार हाणे खून गोआ कोन्हे हीअ खथूरी आहे हीअ ख़ुशबू आहे मुहबत जी इश्क जी सॼे मुल्क में पकिजी वेली सॼे मिस्र जे शहर में मिस्र त मुल्क खे त चइजे शहर खे त चइजे मदीनो जी चइजे थो पर हाणे मिस्र जो जेको इजिप्ट आहे इन खे मिस्र हुन ज़माने में पर हाणे उहो हिकिड़ो शहरु कोन हुओ घणेई शहर हूंदा नंढा वॾा पर जिते कैपिटल हुयो जिते बादशाह हुई हुनजो उते जेको आहे सो माण्हुनि खे ख़बर पइजी वई हिकिड़ी मां माई माई हिकिड़ी ई ॿुधाईंदी वरी ॿी खे ॿुधाईंदी वरी टीके हीअ अधी ॿुधी अथई हीअ अधी ॿुधी अथई हीअ अधी ॿुधी अथई पाण वटि सिंध में बि ईअं पंहिंजो जिते किथे ईअं बसि ॻाल्हि वञी पखिड़िजी हाणे सॼे मुल्क में ख़बर पइजी मुल्क माना वॾनि घराणनि जे औरतुनि खे सभिनी खे ख़बर पइजी वई हाणे उन ते खिलनि थियूं टोकूं थियूं कनि उन ते मतिलबु त हाणे वरी कननि ते पए थी हर इस्लाम जे कननि ते पए थी ॻाल्हि त भई मुंहिंजे मुतलिक़ हीअं थियूं चवनि पियूं हीअं थी चवनि पियूं फलाणी हीअं पई चए फलाणी हीअं पई चए फलाणी चए हाणे इहा ॻाल्हि अचु वञे पई अॻिते पोइ हिते पई थिए हाणे साईं ख़बर पइजी वई हज़रत हर ज़ुला इस्लाम खे त मुंहिंजे मुतलिक़ छा हाणे हुन सोच कई आहे रिथा कई आहे रिथा कहिड़ी थी करे औरतुनि खे दवा थी ॾिए सभिनी खे मुंहिंजो जीअं पाण हाणे अॼुकल्ह जे ज़माने में हिकिड़ो कागज़ लिखंदा आहियूं वरी इनविटेशन ॾियारे मोकिलींदा आहियूं वरी अॻे कागज़ काग़ज़ ते लिखनि या न लिखनि पंहिंजो कोठ बि हुनखे ॾियारे मोकिलिबो माण्हू या हुनखे चवाए मोकिलिबो फलाणे जे हथां तव्हांखे महिरबानी करे तव्हां अचिजो फलाणी तारीख़ फलाणे ॾींहं ते फलाणे पंहिंजे अज़ीज़ मिस्र जेको आहे हुनजी घरवारी तव्हांखे घुरायो आहे हुनखे माई खे ख़बर पवंदी हुन उहो जेको फलाणो ऑफिसर आहे जेको फलाणो अमलदार आहे जेको फलाणो वज़ीर आहे जेको फलाणो माण्हू आहे जेके बि क़िस्म जूं पंज सत ॾह पंद्रहं वीह जेके बि औरतूं हूंदियूं हिन ख़ासि लेवल जूं पंहिंजे पंहिंजे लेवल वारनि खे घुराईंदियूं पर ॿिया नंढा तोजड़ा मुंझड़ा उन्हनि खे कोन घुराईंदियूं पंहिंजो पर मर्दु कोन हो उनमें रुगो औरतूं ईंदियूं उहो पाण वटि जीअं ईस्ट में थिए थो औरतुनि जो प्रोग्राम पंहिंजो थिए थो मर्दनि जो पंहिंजो थिए थो पर वरी किथे किथे वरी मर्द ऐं औरतूं गॾु बि कंदा हूंदा जेको बि हुते ज़माने जी रस्म हूंदी पर हिन में रुॻो औरतुनि खे घुराए थी हाणे औरतूं अचनि थियूं हुनखे विहारे थी उनखे खाराए थी हणनि पिया थी या कीअं क़रान तमामु हिकिड़ो सुहिणे नमूने सां हिकिड़ो पूरी सीन जेका अहिड़े नमूने सां पेश थी थिए जो तव्हां ॾिसो हैरान थी वेंदो कीअं सीन थी आहे काल निस्वतुनि फिल मदी औरतूं जेके शहर जूं हुयूं नसाह ऐं हुनजो प्लूरल थियो निस्वत औरतूं जेके शहर जूं हुयूं फिल्म न थी मराथ अज़ीज़ तुरिद फताह अन नफ़्स ई त अज़ीज़ जे घरवारी जेको आहे पंहिंजो छिकियो आहे पाण लाइ पाण को धुतारे थी पंहिंजे पंहिंजे बाने खे फताह फ़ताह माना बानू फताह माना नौजवान छोकिरो जे छोकिरो मतिलबु तव्हां बानू भले पोड़ो बि थी वञे हलियो हुनखे चवंदो छोकिरा पंहिंजे पंहिंजे हुन में बॉय या बॉ अंग्रेज़ बि चवंदा हुआ पंहिंजे ॿारनि खे जेके स्लेव्स हुआ हुननि खे बॉय हाणे हल ॿुआ कोन उहो असी वरे जो माण्हू आहे त बि हुनखे चवंदा बुआ पर हाणे फ़तह माना नौजवान फ़ता फ़तह सुठे लफ़्ज़ माना में इस्तेमालु थिए थो उनमें बि जो हज़रत लाफ़त अला अली इला सैफ अला ज़ुल्फकार पंहिंजो को नौजवान कोन्हे सवाइ हज़रत अली जे हज़रत अली हुन वक़्तु नौजवान नवनि वरनि जो मतिलबु नंढो ॿारु फतह उन ॿारापण खां वठी जवानी जेका जोश टीह सालनि ताईं उहो फ़तह आहे मतिलबु त इन माना में फ़ताह माना बानू बि ॿई माना में छोकिरा बाना छोकिरनि हींअर तंहिंजो अहिड़े नमूने सां पाण जेको सिंधी में चऊं त इन नमूने माना फताह आहे पंहिंजे बाने ते आशिक़ थी आहे फताह फता इमरा अलज़ीज़ुराविद फताह छिके थी पाण ॾे थो राविद मां इहो सा थी अन नफ़्सी इहो रावदत जेको आहे हाणे ॿिन्ही खे हज़रत याक़ूब अल जी लेवल पाण ॾिसो त कीअं होॾां हज़रत याक़ूब इस्लाम ऐं नबी अलाह उहो पंहिंजे पुट सां इश्क़ थो करे हुन साॻे यूसुफ़ इस्लाम सां ऐं हेॾा ही औरत आहे उहा साॻे नमूने सां हिन माण्हू साॻे शख़्स सां इश्क़ थी करे हुनजो इश्क़ पंहिंजो आहे ॿई तुरिद ॿई ॿई जेके दलाल ॿई दलाल जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो हुते ॿिन्ही जे त हज़रत मुतालिक़त याकुबर साहिब जे त इहो दलाल गुमराही में आहे गुमराही हाणे नथा चवनि अहमद अला रास वारा जेके माण्हू चवनि न न इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु न कजो ऐं असांजा जेके ॿिया आहिनि ख़ासि न आहे या पंहिंजो ख़्वाजा अब्दुला अंसारी जो शागिद रशीद ॿिया बि जेके इन फ़िक्र जा आहिनि उहे चवंदा दलाल जे लफ़्ज़ी माना हिते इहा कोन्हे बसि गुमराही गुमराही शरीयत वारी गुमराही कोन्हे पर हीअ गुमराही माना त इश्क आहे उनखे सोचणु वीचारण जी सलाहियत हुन खां खसी वई आहे हली ऐं उहो जेको आहे इश्क में चरियो थी पियो आहे इश्क में मुहबत में या मुहबत जो लेवल आहे हिकिड़ी जेका जेका इहा दलाल जी ऐं पोइ जेको वॾो आहे वलजा मां वधाख़र भुख मां कला उलाख़ इन में जेको दलाल जो लफ़्ज़ अचे थो उहो बि इन تو माना में जेको मतिलबु रसोल्ला साहु साईं मतिलबु तूं तूं दलाल में वे माना तूं मुहबत में या इश्क में चाहे नमूने सां पोइ उहे कनि था त पोइ वरी उहे जेके ॿिया नथा ईअं कनि पोइ वरी हुननि खे ई यार ॻाल्हियूं था ॾियनि तव्हां अहिड़ा आहियो तव्हां अहिड़ा आहियो त अहिड़ा लफ़्ज़ पोइ वरी थियो अलाह ताला जो भला जेकॾहिं कंहिंखे ॾियणो अथव त अलाह ताला खे ॾोह ॾियो जो हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे पोइ हाणे हुनजी माना वीचारा छा करण वाक नफ़्ज़ी माना आहे रुहानी आहे पंहिंजो स्पुरचुल माना आहे <coughs> <coughs> ज़ाहिर इहो आहे माण्हू गुस्ाखी जो लफ़्ज़ को इस्तेमालु न थिए पोइ हिन करे वरी पाण कावड़ ॿारी पाण अहमद रज़ा साहब वारा जेके माण्हू आहिनि छा चइबो आहे बरेलवी जेके आहिनि तमामु सख़्तु गुसे में हाणे थींदा पोइ हुन ॿियनि ते पोइ ॾिसो कयो आहे छा करणु वीचारा पोइ असांजे ॿियनि वारो साहिबु जेको आहे त उन तर्जुमो हिते कयो दुतारे दुतारे थी तुराविद ऐं पंहिंजो दलाल जी मथां हीअ ग़लती पधरी में आहे ग़लती आहे माना गुमराही कोन्हे ग़लति ई आहे ग़लती आहे वरी ॿिए ॿिए हंधि ॿियनि हंधि ॿियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो न अॻियूं जेको हुयो इंदा बाना लफ़ी दलाल इम मुबीन हुते साईं ॿिए वारे साहिबु चयो आहे भुल पधरी में आहे भुल में आहे भुल लाइ आख़िरि में बि जेको आहे त قال ابو قال ابو مني لا اجدري يوسف لولا ان تفندون تو قالوا تلا انك لفي دلالك القديم ته پنه بل پراني مي آهي بل مي بل مي آهي مطلب عشق مي محبت جي عشق جي مي يا بين ترجمو بوجهي نمون سان پيو ادب آهي تو سٺو آهي سوني گال آهي پراني حال ته تراو راوت راوت جو لفظ جو آهي سو وري ايندو त पाण ॾे धुतारणु يا या रेहण يا या छा पंहिंजे पाण ॾे लाड़े वठणु इन माना में त हज़रत हज़त मुतलिक़ इस्तेमालु थियो जो साॻियो लफ़्ज़ वरी याखूब अलाम जे मुतलिक़ बि चवनि था पुटु हुते त चवनि था सन राव अन हो अबा असीं हुनखे पंजाबीनि खे असीं वठी ईंदासूं ऐं सन राव उहो साॻियो आहे लफ़्ज़ु रावि यानी दुतारींदासीं रे रे पंहिंजे पीउ खे हाणे रे रेबे पीउ खे रहण रिबण जो यर्द कसूं उते ईंदासूं वरी इन हिते ॻाल्हि कंदासूं पर हिते थोरी सम्झंदा हलूं या त पीउ वीचारो मजबूर आहे छा च पीउ माउ ॿई मजबूर आहिनि औलाद जे साम्हूं उहे जीअं हुनखे रेहिन रेबीन जीअं हुनखे ठगीनि जीअं हुनखे कूड़ ॻाल्हाईंदी आहे किनी इहो कनि ऐं पंहिंजो हुन मजबूर वीचारा छा कनि भला पोइ चवंदा ठीकु आहे तंहिं करे हिनखे पक हुई त स नौराब स स माना ज़रूरु फ्यूचर में पर ज़रूरु जी माना में बि त ज़रूरु असां मतिलबु त अहिड़ा सलाहियत रखूं था जो पीउ माउ मागे ईअं धुतारे चपटी वॼाए बसि बसीं यकदमि हुननि खे बेखूब बनाए ऐं ठगे पंहिंजो असां कमु टिपाए वठंदासीं असीं इन भाउ ॿिनि यामिन खे वठी ईंदासीं विध अन हो अबा हो वनाललून ऐं असीं इहो कमु करे सघूं था मतिलबु असां में अहिड़ी सलाहियत का आहे जो असीं कंदासीं इहो हज़रत यूसुफ़लाम खे सुञाणनि कोन था पर सम्झंदा त हीअ अज़ीज़ मिस्र लाइ कहिड़ी वॾी का वॾी वरी का शइ आहे इन जी बादशाह आहे कहिड़ी आहे असांजो माइटु कोन्हे को मिटु कोन्हे को भला केरु आहे त उनजे मतिलबु उनखे चवंदा असीं पक था ॾियूं तोखे त असीं वठी ईंदासूं बिन्या खे वठी अचण का अहिड़ी वॾी ॻाल्हि कोन्हे का छो जो असां पीउ असांजे मुठ में आहे वीचारो मजबूर आहे असांजे अॻियां छा करे थो सघे बसि ठीकु आहे माउ पीउ ॿई बि मजबूर आहिनि पंहिंजे औलाद जे अॻियां छा कनि औलाद मजबूर न आहे इहो हिकिड़ो रस्म अल्ला ताला जी ग़लति आदम वारे सां हलंदी थी अचे हाणे हिते ॻाल्हि स नुराविद हिते तो तुराविद फताह पंहिंजे बहाने ते आशिक़ु थी आहे बहाने बहाने खे रहे थी रहिबे थी ऐं हिते नफ़्सी हुनजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु हुन नफ़्स हुनजे नफ़्स जे ख़िलाफ़ु कद शगफ हा हुबा अल तमामु हिकिड़ो सुहिणो छा चइजे त ग्राफिकल एक्स नेरेक्शन थी वियो हुनजो त कद शगफ़ हा हुब आहे हुब जी काए सां हुनजी दिलि में सोराख करे विधो आहे शगफ़ करे विधो आहे यानी दिलि में घिरी वई आहे हली मुहबत हुनजी अहिड़ी दिलि में वेही वई आहे या वाक़ई हालति हुई वीचारी इस्लाम जी जो कद शगफ़ हा शगफ़ा अहिड़े नमूने जो एक्सप्रेशन यानी हुनखे करणु हुन दिलि में घिरी वई आहे हली मुहबत हिन छोकिरे बाने जी बानू आहे हिब्र इब्रानी आहे इब्राहिन मतिलबु त इब्रानी अल अलहम अलहमदिल्ला पंहिंजो उहे बि सामी आहिनि हीअ जेके मिस्र वारा न त सामी हुआ या हामी हुआ जेके बि हुआ पर पोइ हीउ न हर हिकु रेसिस्ट आहे एक्चुअली हर क़ौम असीं सिंधी जेके घटि कोन आहियूं पर पंजाबी असांखां मथे पर हीअ सभु ॿिए रेस खे घटि थो सम्झे पंहिंजो त मिस्र वारा जेके आहे से नफ़रत जी निगाह सां ॾिसंदा हुआ ॿियनि क़ौमुनि खे त चवंदा हीअ इब्रानी हीउ पंहिंजो वठी आयो ॿारहों जेको सो जे इश्क हिन जे औरत अहिड़े बेशक असीं हिनखे ॾिसूं था आहे इहो फी दलाल मुबीन असां हिनखे गुमराही पधरी में ॾिसूं था त हीअ उहा असांजी गुमराही आहे हाणे जॾहिं हुन ॿुधी हुनजी ॻाल्हि हुनजी मकर हुननि जो मकर माना हुन जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि जेके गॉसिप्स जेके हुननि जा जेके ॻाल्हियूं पियूं अचनि वञनि माइयूं हिक ॿिए खे पियूं ॿुधाइनि इहे जॾहिं हुननि ॿुधियूं पंहिंजे ज़ुलेखा अल इस्लाम ॿुधियूं कोठ ॾियारे मोकिलियईं हुननि खे या पोइ ॾियारे मोकिलियईं तव्हांखे दावती ॾियां अचो फलाणी तारीख़ ते छंछरु ॾींहुं ॻाचर ॾींहुं की ज़ुमे जे ॾींहुं जेको ॾींहुं हुनजे ज़माने में हूंदो मोकिल मोकिलजी या छा जो जंहिं बि नमूने सां त तव्हांखे फलाणे ॾींहं ते तव्हां अचिजो मुंहिंजे घर मंझि फलाणे वक़्त ते जेको थींदो आहे बपहारनि जो ईंदा हूंदा राति जो बिजली हुई कोन ज़माने में चश्मा इहे पंहिंजो शमूं वमऊं ॿारींदा हूंदा पर हाणे जेके बि कंदा हूंदा उहे माड़ियूं ॿारींदा हूंदा ऐं कुझु रोशनी कंदा हूंदा पर हाणे ॾींहं जो जेका ॻाल्हि थी वञे हली खाधा पीता थी वञनि हलिया त सुठो आहे त करे ॾींहं जो ई थींदियूं हूंदियूं महफ़िलूं पुराणे ज़माननि में राति जो घणियूं कोन्ह थींदियूं पर पोइ हाणे राति जो का थी सघे थी ख़ुदा खे ख़बर आहे हाणे अर्सलात इलाही न उन्हनि ॾांहुं नियापो ॾियारे मोकिलियईं माण्हू ॾियारे मोकिलियईं कोठ ॾियारे मोकिलियईं खणी चइजे मुतका मुतका आहे जेके पाण गाउ गौ आहे जेके लख लॻंदा आहियूं हीअं करे टेकरी हुन ते वेहबो आहे उहे मुतक आहे आदत तयारु कयूं आदत माना तयारु कयईं उन्हनि जे लाइ तकिया तकिया ॾेई माण्हू अॻे ज़माने में खाईंदा हुआ पंहिंजो ईअं करे पुठ ॾेई हुन ते वेठा आराम सां खाइनि वेठा खाइनि वेठा खाइनि कलाकनि जा कलाक हाणे जेको पोइ हितां आहे वीचारो उहो की हुनखे मानी ॾिबी त यकदमि खाई भॼंदो पंहिंजे कम सां इहे जेके वॾा माण्हू जेके हुन जा सत रछियूं मां सूमरा भलो ॿुधनि छा बकरार त सत रछियूं सत माना ताम जेके आहिनि सतनि सतनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा हिकु अची रखबा पोइ हीउ फलाणो खाइबी पोइ ई फलाणी शेखी पोइ ई फराणी शेखी हीअ फलाणी शेखी अधि छार जो अथई अधि छार जो अथई पोइ हीअं रजो अथल कीअं जो अथई हीअं कयो अथई पोइ पाण में ॻाल्हियूं कंदियूं तव्हांजी सभई ॻाल्हि थींदी हर सिकी नथा खाइनि इहो जेको चाकू हुननि जे हथ में ॾिजे ईअं कोन पहिरीं वठे ऐं पोइ ॾियारे मोकिले बाबा हाणे खाओ चाकू वाकू कोन्हे हितां वटि पर हिनखे ॼाणी वाणी थी करे ई आहे रस्म हुई हुननि वटि यूरोप वारा चवंदा हुआ असां इहो चाकू ऐं छुरी ऐं इहो जेको आहे चमचो जेको छा चइबो आहे दानदारी जहिड़ो पंहिंजो इहो असां जेको आहे सो बसि इस्तेमालु कयो आहे न पर हीअ ॿियनि में बि हुयो आहे पाण हाणे हुननि खे उहो चाकू बि ॾिनो अथसि ऐं पंहिंजो सूफ़ बि ॾिनो अथसि या तुरनि जा छा जेको आहे उहो बि ॾिनो अथसि सिकीन सिकिन जेको काथी खे काथी जेका चवनि खे हिन सिकीननि वकालत जल आहिनि हाणे हुन तयारु करे पंहिंजो उन ज़िमेवारी पोइ साईं ताज महमूद सा साहिबु तमामु सुहिणे नमूने सां कहिड़ा सिंगार पार कराईं पंहिंजे अलाहल यूसलाम खे भई तयारु करे वरी हुनखे लिबास अहिड़ो पाए इस्माना अहिड़े हीअ गह जे हीअ फलाण जे अहिड़ो लिबास अहिड़ो लिबास साईं वरी पंहिंजो कई आहे मतिलबु अॻियनि किताबनि में बि हूंदो भई अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा हुनखे श्रंगार करायूं अहिड़ा गह पारायूं अहिड़ा ई करायूं हीअं सुरमा हीअं छा चवंदा सिंगार हीअ जेके उन ज़माने में हूंदा मेकअप जा तरीक़ा मर्दनि बि मेक मर्द किन खे बि करिणा हूंदा हाणे असां हिला थियो तेल जेको आहे सो ई खोड़ आहे बूथ खे मखे उहो निकिरियो हले ॿाहिरि पर माण्हू जेके आहिनि से वरी पोइ छिटकार कंदा जीअं परफ्यूम लॻाईंदा हीअं कंदा हूअ कंदा सभु हिकदमि तयारियूं करे कपिड़ो लिबास इहो ठीकु ठाकु करे जेको आहे निकिरंदा हाणे उहो सॼो कमु थियो ऐं पंहिंजो वरी मायूं पंहिंजे में मसरूफ़ आहिनि ऐं जंहिंखे हाणे ॾिस तुर सम्झ कटण जो वक़्तु आयो आहे उन वक़्तु हुनखे अॻु में ई सेखारे छॾी छॾियईं यूस खे त फलाणे वक़्तु बसि जो तव्हांखे चवां त हाणे तूं निकिरी अचु हिन त तोखे लंघे वञजांइ बसि हिन जे अॻियां साम्हूं हिन जे तूं बसि लंघे वञजांइ बसि हाणे एतिरो रुॻो ड्यूटी हुई अरत बानू गोलाम हुयो हाणे मतिलबु इन वक़्तु ताईं इहो जेको वाकियो थिए थो तेसिताईं जेल में कोन्हे हाणे इन मर्ज़ी इहा ख़बर पई क़ुर शरीफ़ जे हाल मञा त अञा मतिलबु को वक़्तु गुज़री वियो आहे इहे गासिब थियो आहे सॼे शहर में पखिड़ियो आहे ऐं पंहिंजो माण्हू हज़रत यूस अल अञा जेल में कोन्हे घर में ई आहे उते रहे पियो ऐं पंहिंजो हीअ तुरंज बुरनि जी कटिबो आहे या एप्पल छा चइबो आहे सूफ़ जो कटिबो या जेको बि इहो अञा वेठो आहे हिते हिते ई आहे पर इहा का ॻाल्हि को वॾी ॻाल्हि कोन्हे का हाणे हिते जी वक़्तु हिनखे चयो चवंदो त हाणे तूं हिन वटां लंघे वञु जेल में अञा कोन वियो काती छुरी चइजे काती थी वई पंहिंजे ढगे खे कोहे पर एतिरी हूंदी न लीजो हुन सां तुंहिंजे कठे हिननि जे अॻियां पधिरो थी हिननि जे अॻियां निकिरी वञु थी ॾिठो हुनखे जॾहिं हुननि औरतुनि हज़रत यूस अल खे ॾिठो अकबर अकबर न हू माना मबहू थी वियूं हैरान थी वियूं अकबर अकबर वॾी ॻाल्हि थी वई हुननि जे लाइ अकबर माना वॾी ॻाल्हि आहे वॾी ॻाल्हि थी वई वॾो जाताऊं हुनखे वॾो जातो माना हैरान थी वियूं बसि ॾिसी बसि मबहूत थी हलियूं हुन मां बसि महव थी वई हलियूं हुनखे ख़बर न रही हाणे के वरी आलम असांजा पंहिंजो आहिनि पोइ चवंदा हुआ साईं बसि ॼाणी वियाणी ॾिठो त हाणे हीअ आशिक़ु थी आहे असीं बि आशिक़ु थींदियूं हीअं थो थिए हूअं थो थिए ऐं असीं हथ जी आङुरियूं था कठियूं त जीअं असांजे तवजो थी वेंदो इहा ॻाल्हि कोन्हे हू अलाह ताला ख़ुरान अकबर न हू हैरान थी वियूं हलियूं बसि हू मबहूत थी वियूं हलियूं महब थी वियल एतिरो हुन में जज़्ब थी वियल जो हुनखे ख़बर न पई त छा थियूं कयूं इहो कोन को हुन रिथ कई दा असां आङुरियूं कटियूं त बसि असां ते आशिक थिए अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे का पर माण्हू वरी पंहिंजूं माना अहिड़ियूं कढनि था जेका न का अलाह ॾिनी आहे क़ुर में न का तौरात में न को तौरात कोन أرسلت إليهن وأتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه أكبرنه हैरान थी वञो महब थी वञूं वॾा वॾी ॻाल्हि थी वई हली हुननि जे लाइ मतिलबु त मबहूत थी वई हलियूं हीअं चइजे हाणे तई जो न अथई हीअं थी वियो हूं थी वियो बसि हीअं थी वियो हूं थी वियो हाणे इस्लाह इहे लाइ केरु हिकिड़ो अलाह जी पनाह हुजे अलाह जी पनाह था घुरूं पाखाई आहे या वॾाई आहे अलाह ताला जी चऊं हा शाय मा हा झा बशर हा हीअ त बशर त कोन्हे असां जहिड़ो कहिड़ी माण्हू त कोन्हे इंसान त कोन्हे हाणे इहो बि हिकिड़ो थिए थो जो माण्हू जेको चङा माण्हू खे ॾिसे पोइ चए त असां जहिड़ो माण्हू कोन्हे हीअ बसि स्पिरिचुअल का शइ आहे अलाए कहिड़ी आहे पोइ मतिलबु त सही आहे हिन में स्प्रिचुलिटी आहे हिन में अलाह ताला जो नूर आहे पर हिन जो माना इहो कोन त हिन जो न को हॾु आहे न को जिस्म आहे न को रत अथसि न को पंहिंजो सायो अथसि न को फलाणो अथसि न को तीर अथसि माना त अहिड़ो हिन पासे छिके ॻाल्हि खे वरी हुन पासे छिके ॿई हिकिड़ो अहिड़ी वठी छिका छिका रसा रसा कछी लॻी पिया जेको जो गेम थींदो आहे तव्हांजो रोप खे छिकींदा न पासे उहो न पासे छिके उहो निपाते छिके छिक छिका छिक छिका लॻी पई आहे हाणे माना भई तोखे माना जेका आहे सही सिधी उहा माना वठो त हू हैरान थी वियूं हलूं त जे असां त कोन्हे हीउ त को वॾो को मलिक आहे मलिक इन करे फ़र्श थो आहे कद इलहाज़ा इलाही कोन्हे को सवाइ मलिक करीम जे बाजारे मलिक खां मतिलबु ई बाज़ारो मलिक आहे उन खां सवाइ ॿी का शइ कोन्हे असां जहिड़ो त कोन्हे मतिलबु त हिन में वॾी ॻाल्हि आहे उहो नबी अलाह हुनजो नूर हो हुनजे जिस्म में हुनजी सुहिणो अला पंहिंजे रसुला साज़म चयो त मूं ॾिठो महिराज जे ॾींहुं महिराज जी राति हुनखे ऐं यानी हिसो जेको सुहिणा पियो आहे सॼी पंहिंजे इंसानु ज़ात खेॾुसि उहो उहो जेको आहे यूस अल में पर पोइ असांजा वरी जेके आहिनि पंहिंजो उहो मोहम्मद मुस्ल सल उहो चवंदो आहे यदे बैदो हुस्न यूस ये बैदो त हुस्न यूस ये बैदा दौरी आंच ख़ुआ हमन दौरंदन हा दोरी हुस्न यूसुफ़े बैदा यूस अलाम जो हुस्न ऐं हज़रत मूसा علیہ जो हथु जेको रोशन थी वञे थो जदे बहदो दमे ई सौ दौरी ईसा अल जो दम जो करे थो बीमार चङो भलो थी वञे मोर ज़ीरो थी वञे थो दमे ई सौ दौरी आंच ई मोहम्मद मुल फ़रमाए थो आंच खूब हमाइदो रंद हू जेके ख़ूबियूं उहे सभई हिक हिक खूबी हर हिक वटि जेका बि ख़ूबी आहे तू तन हवादारी ओच ख़ूबा हमंदौर तू तन हा दारी रसूल मुत फ़रमाइनि थो असांजो शहरु पोइ इहो मतिलबु त इहो हक़ीक़त आहे मतिलबु त अंबिया अलाम उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो रुतबु आहे पर हिकु रुते जो तिलकु रसुल फदला आबाद हम बेबादिन इहो मतिलबु समुझण में ॻाल्हि जे रसूल आहिनि जेके नबी अलाह ताला जा उन्हनि हिकिड़नि पोइ इहो कुराशी में बि आहे पर पोइ माण्हू जेके वरी नथा सम्झनि ॻाल्हि खे पूरी ज़िद जे हलक ॻाल्हि ते विढ़नि था ईअं था चवनि हूअं था चवनि चए त भई असां को मां फ़र्क़ु फ़र्क़ु असां कोन था करियूं त माना इहा कोन्हे त को हुननि जो दर्जात जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ न आहिनि न जा मुख़्तलिफ़ दर्जात आहिनि हुनमें में उज़ुल उल अज़म आहिनि जेके पंज आहिनि उन्हनि में पंजनि मज़ा मज़ाफ़ा आबादमिबाद आहिनि पोइ असां अहमद मोहम्मद सलाहु जी छो तकमील थी थिए सॼे दीन जी सॼे हुनजे इहो जेको नबूअत जो को सिलसिलो आहे हुन जी मोहम्मद मुस्ल सलम ते तकमील थी थिए इन करे असीं चऊं था मुकमिल नबी आख़िर ज़मान असांजो जेको मोहम्मद मुस्वाल सो सभिनी नबियनि खां अफ़ज़ल आहे इन सेंस में पोइ इहा ॻाल्हि जेका असांखे कूड़ी कोन्हे इहा ॻाल्हि जेका सही आहे ऐं पंहिंजो हुनजो ईमान जेको असांजो ईअं न आहे त असांजा नबी ॿियनि नबियनि जहिड़ो आहे या उहे हुनखां मथे आहिनि या हुनखां घटि आहे या ईअं त पोइ इन उहा असीं कोन पियो आहे हालांकि असांखे रसोल चयो आहे त मूंखे वधीक न चओ नबी यूनिस अलाम खां या फलाणे नबी खां या फलाणे नबी खां मूंखे वधीक न चओ मतिलबु इहो बि हिकिड़ो अदब आहे नबीअनि जो अदब करणु बि ज़रूरी आहे पर पंहिंजे नबी खे पंहिंजो ख़ैरु बशर ख़ैरु अंबिया इहो चवणु जेको आहे सो असां ते हक़ आहे असांजो जो छो त तकमील थी आहे तंहिंजे दीन जे सिलसिलो आहे त आदम अल खां अची मोहम्मद मुस्वा मुकमिल थियो आहे ऐं इन खां अॻु में जेको रिवोल्यूशनरी प्रोसेस आहे दीन जो पंहिंजे अलाह ताला जो दीन जेको आहे इस्लाम उनजो सिलसिलो शुरू थियो आहे हिते अची मुकमिल थियो आहे अलयोम अकमल लखुम दीन वतम थो अलुमयामती लखुम इस्लाम दीन आहे يؤتيها اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا وارنا الى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا عليه توكلت رب العرش العظيم